بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد من أهم أسباب الطلاق ينقول وسباب مهم منه mno ضعف التين dhaafu dini وضيف mwanzo ضعف الوازر التيني عند الزوجين وضيف wa msukumo au kile chenye kugombeza eh, cha kidini kwa wana ndoa wawili ikawa hakuna kitu ambazo ni zajir chenye kumtisha mtu chenye kumgombeza mtu chenye kumzuia mtu kitu cha kidini kwa wanandoa wawili au ahadihima au mmoja wao min haithu innahu la yuhafidhu ala sala kwa namna ambayo hahifadhi juu ya sala la yattaqillaha llaha subhanahu fima yaf'al hamwogopi Allah azza wa jalla katika yale ambayo anayoyafanya la yuaddi haqa Allah akawa mwanandoa hatekelezi haki ya Allah wala haqa zawjihi wala haki ya mkewe au mumewe sawaan kana dhakaran au untha au mwanamke au mwanamume kwa hiyo moja katika jambo lenye kusababisha kuwepo kwa talaka na kuenea ni kupatikana udhaifu wa kitisho cha kidini eh, kizuizi cha kidini mtu amwogopi mola wake mtu ahifadhi baada ya sala hapa hapatarajii katika maisha ya kawaida ndoa hiyo kudumu hapatarajiwi watu hao kuwa pamoja kwa sababu hakuna anayemwogopa Allah au mmoja wao mwogopi Allah anaweza kafanya lolote la haramu na wala haogopi wala hashtuki kwa hiyo sababu moja katika sababu zinazokupelekea kuenea kwa talaka ni udhaifu wa dini udhaifu wa dini na hii ni sababu kubwa kwa kila muislamu kadhalika nasema suul khuluqi sawa min almar'a au arrajul kadhalika tabia mbaya iwe kwa mwanamke au mwanamume وكما قيل كما يسمى عذاب rajul suu khuluqi زوجته adhabu ya mwanamume ni tabia mbaya za mkewe moja katika adhabu anayoadhibiwa mwanamme mume ni kupewa mke mwenye tabia mbaya wakad yakunu rajul huwa sayyul khuluq na huenda akawa mwanamme ndio mwenye tabia mbaya laisa daima almar'at hiya allati takunu sayyi'atal alkhuluq sio daima dawama kwamba mwanamke anakuwa na tabia mbaya walihadha alkalima muttajihatun ila kila aljinsain kwa ajili hiyo neno hili linaegemezwa kwa jinsia zote mbili ربما akunu ana أحوج ilaiha منكم huenda mimi nkawa nazihitaji hizo tabia zaidi kuliko nyinyi fasuul khuluq hadha baithun litaraddi alahwal walaalaqati alzawjiyya tabia mbaya inasukuma kuchafuka hali kuharibika hali na yale mafungamano ya kindoa wakam nasmaa min sui khuluqi zawji ala zawjiha mara ngapi tunasikia sisi juu ya ubaya wa tabia ya mke juu ya mumewe tatakabbaru alaihi yule mwanamke anakuwa na kiburi juu ya mume na haya mambo ajitokeza anajiweka juu anajinyanyua akai chini siku zote yuko juu kama moshi vile anajisahau kabisa kwamba yeye ameolewa eh watuli sautaha kadhalika mwanamke huyo anapozungumza na mumewe anapandisha juu sauti zake huwa hawezi akazungumza sauti ya chini watuhawilu hawilu taqharahu na analazimisha anajaribu kumtenza nguvu akitaka kitu fulani akitaka jambo fulani akiomba hana maombi yeye analazimisha tu anasema bikalimatin taghitu rajul anamlazimisha kwa maneno ambayo yanamkasirisha mwanamme wa biafaliha na kwa vitendo vyake wakad yakunu huwa kadhalika na huenda mwanamme naye akawa kama hivyo alivyo mwanamke nasalullaha salama وكم من امرأة أهانت زوجها عند أهلها wangapi katika wanawake ambao wenye kuwadhalilisha kuwadogesha waume zao watu wake ibarati wa tasarrufati wa maneno na vitendo wanavyofanya wakam min zawjatin ahanat zawjaha inda ahlihi na wangapi katika wake ambao amemdhalilisha mumewe kwa watu wake mume yuko kwa watu wake kwa wazee wake mama yake mzazi mwanamke akatoa maneno machafu na mabaya fa idha hadatha hadha lapotokea hili fa inna ar-rajul al-abi alladhi la yaqbalu ala nafsihi mithla hadhihi al-mawaqif mwanamme mwenye kuiweka nafsi yake katika sehemu yake yule ambaye al-abi ni mtu ambaye mwenye kujinyanyua hataki udhalili ambaye hakubali kwa nafsi yake mfano wa maeneo kama haya au hali kama hizi وقد تجتمع عنده سرعة tasarruf na huenda pakakusanyika kwake eh, yale maamuzi ya haraka kadi yuaddi dhalika ila talaq ili huenda likapelekea katika talaka wa min ghairi raj'a tena akaachwa mwanamke pasina na kurejewa walihadha ihanatu nufus laysa bil amri alhayyin na pia kwa hili kuna jambo la kudhalilishwa nafsi ambalo sio jambo jepesi na mwingine pengine mtu ameoa katika familia ya juu na watu wenye uwezo na yeye familia yake ni ya chini na hali zao ni duni au ameoa familia ya viongozi na yeye ni katika watu ambao hawana mansiba nafasi yoyote wallahi inafika wakati mke anashindwa kumwelezea mumewe kwamba huyu ni mumewe anaonekana kama ni mtumishi amekuja watu ndani ya nyumba anaamrishwa chukua hichi chukua kile waletee wageni aseme kwamba ni mume wangu kwa sababu haendani na yeye eh anavyohisi bali anaona kwamba ni mtu duni hakustahiki akili zake zilikuwa za kitoto tu alimkubalia mwanzo kwa hiyo si mtu anayefanana naye wala kuendana naye kwa hili jambo huenda likapelekea katika talaka tena pasina kurejewa na kwa hili kuna jambo la kudhalilisha nafsi ambalo sio jambo jepesi fahdhari ayatuha zawja an taj'ali min kalimatika an taqdhabi zawjan au an tuqdhibi zawjan basi tahadhari ewe mke kufanya katika maneno yako yale ya kumkasirisha mumeo wa hasatan fi tilka almawaqif hasasa katika maeneo kama hayo kad tahudu alkalimatu baina wa bainahu fi albayt maneno muda mwingine huenda akawa ni duni tu dhalili ikiwa mko nyumbani baina yako na mumeo mko peke yenu hakuna anawasikia walakin aidha la tajuz lakini pia vile vile nyumbani haifai lakin qad yasbiru azauj lakini mume anapokuwa yuko pamoja na wewe nyumbani ukampa maneno makali machafu huenda akasubiri wayatahammal akavumilia wayahtasib na akataraji ujira wayadhab na akatoa udhuru kwamba labda akachoka mke wangu au kuhangaika sana hajakusudia kad takunu fi hamli kad takunu fi ghadabin huenda akawa yupo katika ujauzito au yupo katika hasira kad takun ikawa kuna sababu huenda akawa hivi na vile kad takunu liillatin eh ikawa la'allahu ya'dhiruha in kana sahibu sabrin wa hilmi huenda mume akamfanyia subra ikiwa ni mtu mwenye upole na subira ama idha kanat al وكانت التصرفات السيئة أمام أهله أما إكوا أوليك ذلي ليشوا نايكاوا بلبتين ذو ذبايا بيلة واتواك ونمي أو أهلك أو واتواك ونمك فربما لا يكون هناك الصبر وين بقى أسكان الصبر فحذاري يا أمة الله تحذاري إبن جكازي والله إبن ونمك من هذه المواقف كنت كان لنا sehemu kama hizi wakuni lizaujika amatan na kuwa kwa mumeo ni mjakazi yakul laki abdan na yeye atakuwa kwa wewe ni mja kwa hiyo hii ni sababu ya pili miongoni mwa sababu zenye kupelekea ndoa kuvunjika na talaka kutoweka ikawa mja ana tabia mbaya tabia chafu ambazo mwenzake anashindwa kuzivumilia tabia hizo mwenzake anashindwa kuzivumilia tabia hizo pia anasema alijbaru ala zawaj kulazimishwa ndoa mambo ya kulazimishana ndoa katakunu takunu alfatatu mujbara huenda akawa ile msichana amelazimishwa katakunu takunu alfatatu ajbaraha waliduha au ajbaraha ikhwatuha sawaan ibnu ammiha ibnu khalatiha wa khasatu yakunu al bain baina huenda akawa msichana yule amelazimishwa na baba yake au amelazimishwa na ndugu zake iwe eh, alolazimishwa naye ni mtoto wa ammi yake au mtoto wa khalo yake na hasa hili jambo la kulazimisha linakuwa baina ya ndugu wakad yakunu lijbaru biman yarghabunahu وهي la targhabu fihi وين ikawa kule kulazimisha kwa yule ambaye wao wanamtaka na yeye mwanamke hamtaki mtoto huyo والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر الإذن mtume amejalia kwa mtoto wa kike ambaye hajawahi kuolewa idhni walithayyib alistimar na mjane atatakiwa amri tustamar atatakiwa ruhusa na amri wa akhbara anna idhnaha sumatuha na akahabarisha mtume ya kwamba huyo binti wa kike bikra idhni yake ni kunyamaza kwake haya kama ilivyokuja katika hadithi ambayo imetaja Imam Bukhari na Imam Muslim hadithi ya Abi Huraira aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam la tunkahu al-aym hatta tustamar wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dhan haolewi mjane mpaka atakiwe amri na wala bikra haolewi mpaka atakiwe idhni wakasema ya rasulullah wakaifa idhnuha idhni yake ni ipi mtume akasema antaskuta kunyamaza na imekuja katika riwaya ya Aisha amesema inna albikra tastahi mwanamke bikra anaona haya qala mtume akasema ridhaha samtuha kuridhia kwake ni kunyamaza kwa hiyo muda mwingine inakuwa binti amelazimishwa kwenye ile ndoa fala tujbaru almar'atu hivyo halazimishwi mwanamke katika kuolewa la bikran wala thayiban سيبكر ولم يعن وكذلك الرجل لا يجبر فيلي فيلي على زميشي فإذا كانت المرأة لا تجبر إكوا على زميشي فالأولى الرجل فيلي فيلي بور zaidi ونمي فبعض القوم عندهم عصبية جاهلية بعض ya عصبية wana عندهم عصبية جاهلية يجبرون ابنهم على أن يأخذ fulani wanamlazimisha mtoto wao wa kiume kwamba lazima muoe mtu fulani haya muda mwingine anapangwa katika familia kwamba sisi familia yetu ya Kiarabu familia yetu ya Kisomali ya Kingazija ya Kipwani ya Kizanzibari ya Kibara kwamba hatuoi mbali na sisi wenyewe kwa hiyo mtoto anaambiwa binti hawa kuchagua mtoto baba yako mdogo mtoto mama yako mdogo pengine hajawapenda katika wale wote lakini eh inatokezea mzee anachukua ahadi kutosimamia ndoa kutomjali kutomsimamia mtoto ikiwa ikiwa hatokubali yule mtoto kuoa katika familia ile wa hakadha wa huwa laysa rahiban laha hali yakuwa si mwenye kumpenda fayatazawaju rughma anfihi kwa yatamua hata kama ampendi wayabqa ma sha Allahu maa na atabakia muda atakao Allah pamoja naye fayaulu bitalaq mwisho ubakia na kurejea katika talaka wa hadha kathiru ma yahduth fi almujtamaat na haya mambo mengi ndio yanatokea katika jamii wa aqulu mujtamaat jahiliya ani jahiliya fi umuri shar'i la ani jahiliya alkufri watu ambao bado wana jahilia katika yale mambo yao sio jahilia kikafiri lakini haya yapo katika baadhi ya koo na familia unakutana mambo ya ajabu kabisa mtu anamoa mwanamke anazini nje na kufanya machafu yule mke basi tukalazimishwa na wazee hampendi hamjali hamthamini kwa sababu gani kwa sababu ya ijbar kulazimishwa katika jambo hilo nasallallahu السلامه والعافيه والله اعلم